Colosas liachtaman apóstol PA cartasjan. Punta CAJ capítulo. Cartapa jallarinin manta. Nyoga Pablom, Dios taitapa munainin manjina señor Jesucristo pa apóstol ninkani. Waugenchik Timoteo mi Kolosas JESUCRISTO PI iñig wauji panikunaman RAMOIKIKO Dios chiktawan Señor ninche ninchik en mañakuchkani, causa causa hawkallata kawsachisunaykichinchikpaj. Iñiqkunapaj Pablo mañakusqanmanta. Hamkunapaj gracias graciasta jonico, Señor ninche pa taitan Dios ninchikman. Jesucristuman kuyas haikichikmantam kuyasqaykichikmantam uyarirqaniku. Chaytaqa rurachkankichik Churasha churasqa y Chay primuykichikmantaqa uyarirqankichikñam chihap Allen noticia palabrantakama. Chay Palabraha chayamurqa hamkunamangwan enteron kay pachapi Chay palabram allin ruruchkach sachahina Chay Chainataha, Achkayasichkankichik uyarisqaykichik punchawmantaraqmi hinaspa Diosninchikpa chiqap favornin riqsisqaykichik punchawmantaraqmi. Chaykunataqa kuyasqanchik wawqinchik Epafrasmi yachachisurqankichik. Payqa rantiykupim mana hukmanyasqa Kristupa espiritu Paymi willawarqaku espirituman hina llumpay kuyawasqaykikumantapas. Chaymi uyarikusqaykumantapacha jaykupas Dios taitanchikta chai chaynapi iman paypa munasqanta intiendinaykichikpaq. Yachayniyuq kanaykichikpaq, hinaspa espiritumanta kaqkunata señor paja Señorpa kuna hina allinta kawsanaykichikpaqmi. Hinaspa paipa munasqanta ruraspa, Allin Ruruchkach sach'aina tukuy Dios kaqkunata dios Hinaspa aswan mastaraq Diosninchikmanta kuchka nikutahmi, atu hatun atiyninwan kallpanchaykusunaykichikpaqpas chaynapi imamana kuspa pacienciakuspa kusikuywanraj Y Inaspa Dios taytanchikman graciasta pai Paimi, mang hina sapakamaman husunkichik sumaqllaña chaskinaykichik kaqta. Tutayaypi kamachikuqta kasuchkaptinchikmi payqa libraykuarqanchik. Hinaspam kuyasqan churinpa munaychakusqanmanña churaykuanchik. Paypa wañusqallanwanmi libraykuarqanchik huchanchikunamanta. Pampachaykuspa. Dioswan allin manta. Manariku yatina Dios parikchayninqa Cristo. kunapas karhañam llapaymakunapas manaraq unanchasqa kachkaptinqa. Paynintakamam Dios unancharha cielopi tukuy ima kaqkunatapas. Kay kah kunatapas. Tukuy ima rikusqanchiktapas, chaynataq manarikuy atisqanchiktapas. kunatapas. Tukuy imapi liang autoridad kunatapas. hinaspallapallan atiyniqkunatapas. Painintakamam hinaspa paypaqtaqmi tukuy imapas unanchasja karja. Kristuqa karqañam tukuy imapas manaraq unanchasja Kunampas Kunampas paypati atiyninwanmi tukuy imapas taquiachkan. Payqa cuerpupa umanhina llapallan kamachigningmi. mi Paymi manta puntata morja imapipas puntakaj kanampa. Dios Taitama Monarja, paipitukui tukuy ima kananta. Diosmi allin yanakuyta munarqa, kunawampas, chainata kunawanpas chaynata hanaq pachapi kunawanpas. cruspi cruzpi wañusqallanwan hawkallayman yaykuspa. manta Diosmanta karunchasqam karjankichik, Mana kunata ruraspam Dios chiknij karjankichi Kunanmi ichaqa kikinpuni qamkunawan allin yanakuykun. Chaynataqa ruraykun Kristupa runakayninpi wañusqallanwanmi. Pai wañurqa mana hachayuqta, mana kulpayuqta, hinaspa pasaypaq mana uchayuqtaña Diosman presentasunaykichikpaqmi. Ichaqa chayna kanaykichikpaqa, qaqa hinallasayaychik, iñisqaykichikmanta ama iskayrayaspa. allinsapiyuq sach'ahina ama kuyurispa hinaspa salvakunaykichikpaq uyarisqaykichik allin noticiaman hapipakuspa. Kay allin noticiaqa willakusqa kachkan, kay pachapi llapallan runakunamanmi. Chayta Pablo pas Pablopas churasqa Inih kunata Pablo manta. Lyumpaitam kusukuni hamkunarayku ñakarisqaywan. pima. Kikipa pipuni, Tukupachkani llapa iñiqkunarayku e Cristupa ñakarishqanta. Llapa iñiqkunaqa e Cristupa cuerpunmi. Diosqa churaruan hinam churaruwan iñiqkunata e sirvinaypaq chaynapi nikichikpaj... paypa palabranta llapallanta willakunaypaq. Chay pa ñawpa ñawpamantaraqmi manapipas y kunang kunangmi ichaqa Chayñawpaq paqasqa Kachinya, paella kachinña, kausah kunaman. Chay paqasqa kaqtaqa chita munarqa, mana judyu kunamampas. Chay paqasqa kaqa qamkunapi Cristupa Kuita. chayraykum suyachkankichik wiñaypaq kawsakuyta. Chaymi ñuqaykuqa, pimanñapas Cristumanta genaspa kasukunankupa hinaspa allinta copa. Chaynapi Kristuwan hukllakaspanku, payhina yuyayniyuqña kanankupaq. Charaykum sinchillataña llamkachkani Kristupaq wasqan hatun atiwan kallpanchakuspay.